Zergistek eh, miagitzeko komertxanteen batzordeko burua zira, egunon? Egun hon? ostegunean ukandu zuen zuen eh, biltzak nagusia mehitzeko komertxanteekin, eh, biztanda da aipatu duzue gezazpia eta bere ondorioak, badakigo estatuak eh, diru laguntzak emango dituela, zertan da afera, dozerak ari dira oraindik montatzen e, lortzeko indemnizazio horiek gaur egun? Hori bera eta beraz montatu dugu hor komisione bat erriko etxean laguntzak ekartzeko ofiziale gozieri eta komertxanta uh, eh, gozieri. Uh, eh, zirkulara ateratuko da, baina simple-simplea da uh, betetzeko, eta gero uh, berri, berri ona, zenta ez ginakien duela sei hilabete dura urtea nola pasatuko den afera, eta horai badakigu Eh, EPA ez da eh, urte osoa, uh, e, konparaketa eginen dugu bakarrik eta joan den urtearekin, eta beraz diru laguntzak, Eh, kalkulako dute, beraz agorriraren eh, amazazpitik, eh, agorriraren ogoita ameka arte. Eta hori, bon, ez zen irabazia, hasteko ni, ni, ni, ni konten niz, eta hori alde batetik eta berzaldetik ere. Diru laguntzak badira ez bakarrik biarritzen, baina endeietik baionara biarritzetik pasatuz, eta hori ere berriada. da. onartu dute ere gezazpi beti ez foruma uh, eta hori bon, galdegin nuen ere uh, joan, den, uh, joan den bilkuran, zenta badakigu uh, galdu duguna uh, uh, bizida ere edo uh, irangan, iraganda ere endaian urruñan bereziki, eta beraz hori ere uh, berri ona da uh, eskolegiko uh, ekonomiaren zat. Egan nahi du, uh, ulertzeko gungi, uda, edo, udako tarte hori, agorileko tartea, konparatuko dutela jazko tartearekin, eta uh, eman uh, tarte hortan, egun horietan agorilaren amazazpitik. Hori bera, hori bera, eh, agorilaren amazazpitik, agorilaren omeka, ogoita meka arte. Hori, hori importantan da zenta lehenian, aipatu zuten, bak, fen, egitea, kalkulatzea, urte osoarekin, eta bera beraz eh, konparaketa eginen dugu eh, bakarrik eta eh, diazko diazko beraz hilabete berdinarekin. Hori e, hori importanta da eta gero horrenainduko dute askizite normalki elduden hilabetean edo azaruan hori pagatuko dute behaz uh, gastuak, eta ez uh, nuen bezala duela sei hilabete uh, elduden urtean. Egan duzu, eh, mojuinean, endaian ere eh, galdera egin dutela, dozera mm. montatu dutela. Uste duzu, eh, galdera egin duten guziak ugaren dutela indemnizazio hori edo izango da eh, salkatze bat, autaketa bat? Ba, hori ez dakit, onartuko dute. On dute eta biztan da, prioritatea da, komertxantak eta ireki izan direnak formon denboran, hori hori hori hori zehur gero balio du eh, presentatzea dosiera eta eta gero ikusiko dugu aste aste asteko bon, eh, guk egin dugu gure lana eh, orai da sosake eh, parisen dira eh, ez dira <laughs> ez dira hemen beraz hoiek oh, orona dute baina bai presentatu behar da dozierra hori hori zeur Eta da egiteko dozera montatzeko lagundu dituzue, zuek, duak, komertxanteak muntatzeko horiek montatzeko eh, komplikatua izan da? Bai, esinpia eh, da, eh, da bi horri alde bakarrik, bi horri bakarrik eta, bon, eta gero konduak, aurtengo konduak, eta joan den jazko konduak ere Eh, presentatu behar dira, eta hori bakarrik, eta gero, bon, eh, eiek, bon, so askifite, so egin endute konduak, eta, bon, eta, eh, bon, eta ikusiko dute, ikusiko dute, nunden zilua, baina berriz erraiten dut, hori eh, ezen bate trinkatia, astapenetik, eta bon, hori egina da. Zer da, eunka, milaka galdera, zer jainetakoa da hori zure diduriko? Hori ez dakit, ba, eman dezagun hor Milaka, biztanda, Milaka, biztanda, e, e, eman ezagun hor biarritzen hiri erdian, e, zorzieun, uh, behatzieun e, dendak ditugu, behaz, bon, eta hor, ba, badira, amabost mila lanpostu, beraz, ekonomia hor dugu uh, biarritzen bon, endaian ez dakit, eh, ez dut ezagutzen, eh, e, e, e, angelun eh, ere, baionan ez dakit, baina ba, nik uste dut, guti bera, bost mila, bost mila, zenta hor endeietik baionara uruña pitarte angelu biarritze pasatuz, Bon, da, ba, gutxiura bera, ez dakit, lau mila, lau mila, bost mila. Eta erranatzen ere, ez zirela lagunduko eh, supermerkatu handiak, hor egoten gira gehiago eh, enpresa txipi eta ertainetan, eh, hori da zen aina. Hori, hori, hori ere importanta da erraitea, zenta enseinak nagusiak, eman dezagun Casino Barrier, Galerie Lafayette, Carrefour eta hori denak, hori da aparte dira, nekoziatuko dute direktuki estaduarekin, eta jadanik badakigu, bozkatu, dutela, bi 2 milioi euro, Eh, diru laguntza emaiteko hileri beste aparte dira eta hori ere eh, hori ere importanta gero den denak eta eh, presetatuko dutela dosierak hori hori hori no, eh? uste dut da batzuek bon, ez dute presetatuko dosierek eh? Horokorki, eh, eta espiritu zen biltzajean, jendea kontentzen ala ere, eh, erantzunak fite heldu dira, gauzak fite mugitzen dira, zure iduriko eta komartxentan iduriko? Ba, ebe, konten dira, bon, orai, eh, bon, eh, badakigu uh, dirura guntza badela, hori importanta da, Gero ere foruma bon, pasatu da, eh, eta ongi pasatu da, nik uste dut da, bon, batzuek erraiten dute, bon, uh, ezen balio, berri, zafe orako gezazpi, uh, antolatzea, biarritzen, uh, biarritze aski, uh, famatia zela, deia aski ezagutia eta abar, ez nizadoz horrek irantzen, eta hor merkatuaren ekonomia batean mugitu behar da beti, Dior, euh, Chanel, olako enseinak eta markak euh, egun guziz euh, edo urte guziz xos hainitz ezartzen dute behaz publiztatean. Horai hartio ere batzuek pentsatu zuten, fein munduan, pentsatu zuten eskualegian da Espainian zela. Horai badakite, bon, be iparaldean badela ere eskualegia eta hori ez da, ez da guti. Bon, hori da, nik uste dut argazki polita egin dugu, biarritzen, eta erakusi dugu ere lotua bazela biarritze eta eskolegiarekin, eta hori ere ez da gaizki, behaz eh, argazki polita eta geruari begira, bon, be, berriz eta erabiliko dugu olako argazkia, be, ekonomia egiteko, ez bakarrik ekonomia ekonomia, zenta eh, ekonomia eh, sanoki egitea soziala ere importanta da, hortarako ostion Egan dut eta hor, eh, hiri erdian, fen, biarritzen bertan ama bost mila eh, lanpostu baditugu eta beraz eh, hilabeteko uh, ziz, hilabete sariak egiteko, be, sosa behar dugu. Ara, hori ere importanta da erraitea, behaz, bai, ge geroari begira, beste txantxo bat dugu uh, gurek esan. Zergiztek, miarritzeko komertxanten, batzordeko burua, milesker. Milesker.